على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبده المختار ما دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وعدنا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي جمعنا بهذه الليلة المباركة وبهذه الساعة المباركة وبهذا الشهر العظيم جمعنا الله وإياكم بأحسن بأحسن العطاء من المولى سبحانه وتعالى بارك الله لنا وإياكم بهذه الليلة وجميع الليالي وبهذا الشهر العظيم limpahan puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur yang maha melimpahkan kebahagiaan sepanjang waktu dan zaman yang maha membuka kemuliaan dan keluhuran sepanjang waktu dan zaman hingga seluruh waktu dan zaman berakhir muncullah Alam yang diciptakan sungsang pemilik waktu dan zaman berupa alam yang kekal tidak mengenal lagi akhirnya zaman dan waktu. Bisa itu tidak lagi waktu dan zaman, tapi alam abadi yaitu di dalam keinginan atau di dalam keluhan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikianlah alam abadi yang akan dan pasti kita temui kelak di dalam kehidupan setelah kehidupan. Di dalam kehidupan yang disebut kematian justru itu adalah hakikat kehidupan yang abadi. yang hadirat yang dimuliakan Allah telah kita dengar hadis itu di mana Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang siapa yang telah wafat maka dia akan melihat tempatnya setiap pagi dan sore diperlihatkan kepadanya. Setiap pagi dan sore bahwa inilah tempatnya. Apabila di surga dia melihat surga. Apabila di neraka, Alhamdulillah dia melihat neraka setiap pagi dan sore. Dan itu sudah merupakan siksa yang cukup tanpa ada siksa kubur. Dan kenikmatan melihat surga setiap pagi dan sore adalah kenikmatan yang lumpur sebelum menikmatinya. Hadirin hadirat yang mulia dan Allah, maka sesuatu itu fahamilah dan renungkanlah bahwa hal itu pasti datang kepada kita. Maka beruntunglah mereka yang melihat pagi dan sore surga tempatnya telah maka hari-harinya semakin ini. dekat dengan waktu hari perjumpaan dengan Allah SWT itu hari-hari dengan waktu di alam kubur Al-Imam Ibn Hajar Rasulullah bin Ahmad Qurbani Bisharah Sahih Bukhari Bisharahkan hadis ini Beliau menjelaskan bahawa hadis ini mengandung makna yang dalam dan banyak Di antaranya adalah bahawa kehidupan setelah kehidupan telah jelas dibuktikan dengan dari ini. Hadis ini membuktikan bahawa itu tidak wafat. Yang wafat adalah jasad karena apa? itu atau diperlihatkan contoh alam itu ya dan tidak terkait itu adalah membutuhkan kehidupan kalau saja yang sudah mati dan diperlihatkan sama pun tidak berguna namun jasadnya wafat namun ruhnya hidup dan ruhnya melihat apa yang akan dia temui kelak dia melakukan di hari kiamat di hari saat dia dibangkitkan Hadirin hadirat lah yang dimuliakan Allah Di dalam rahasia al dan kemuliaan hadis ini Mengingatkan kita di dalam kemuliaan Atau di dalam kehinaan Di dalam kenikmatan Atau di dalam musibah Di di ini kita ingat Semua Ucapan Rasulullah SAW adalah Mujarah Mujarah Namun di antara negara-negara yang kita pegang teguh satu hari ini akan menjadi obat kalau kita sangat sedih dan juga tidak akan membuat kita tertipu saat kita dalam kenikmatan akan membuat kita selalu bersyukur jika hari ini kita pegang. Bahawa Allah hari dia setelah kita wafat akan dengan tempat dari mana Maka di saat itu Allah SWT memperlihatkan tempat kita Setiap pagi dan sore Bukan diam saja seperti dari apa Pilihan yang tidak bergerak dan rumah memilih tempat yang setiap pagi dan sorenya Di surga atau di neraka Maka seribu keberuntungan bagi orang yang beriman Beruntunglah kita yang hadir di majlis ini Dalam kumpah rahmatnya Allah SWT yang Imam Ibn Hajar dan lainnya para Imam dan Muhaddirin bahawa hari-hari mulia di bulan Zulhijjah termasuk kepada hari tersyirik yaitu hingga 13 Zulhijjah tidak hanya tanggal 1 hingga 10 saja tapi hari-hari mulia uh, yang dimaksud dalam hadis sahih yang malam selasa lalu kita baca jadi yaitu tiada amal yang lebih mulia daripada hari-hari ini itu hari-hari hari satu hingga sepuluh tiga pengajar mengatakan ada pendapat yang mengatakan bahwa termasuk tiga hari setelah bulan atau setelah sepuluh bulan yaitu hingga tiga belas bulan hari ini sebelas bulan masih tersisa dua hari lagi bagi kita di mana amal kita dilipat gandakan oleh Allah semoga Wa Taala hingga tujuh ratus kali lipat bahkan lebih dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Wataala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka oleh sebab itu beruntunglah mereka yang meninggal di dalam keadaan Rasulullah Khatimah dan beribu keberuntungan mereka yang mempunyai keturunan yang salih dan salihah. Semoga keturunan kita menjadi salih dan salihah. Maafiat dunia dan akhirat. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahawa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu menjelaskan datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibuku telah wafat. Apakah berguna jika bermanfaat baginya bagi yang terhormat maka berkata Rasulullah SAW dan bermanfaat bagi ibunya yang terhormat jika dia berbuat sesuatu maka sedekah atau ke amal ibadah atau berbaca al-Quran lainnya yang diniatkan dihadiahkan untuk yang wafat Rasulullah SAW berkata bermanfaat. Demikian hadis ini diberikan dalam Sahih Bukhari menunjukkan rahasia kemuliaan kerabat yang tidak terputus dengan kewafatan jika mempunyai kerabat yang saleh dan saling. dalam sahihnya bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata ketika salah seorang yang telah wafat dimuliakan oleh Allah SWT diangkat derajatnya setelah wafat maka ditanya oleh ruh yang telah wafat ini bertanya kepada Allah SWT ayyurah ayyushi hadith Wahai Allah, kenapa aku bisa termuliakan pada aku telah wafat? Nah, setelah wafat tidak bisa berbuat nama lainnya. Tiba-tiba dia terangkat mulia. Maka, Wahyuham juga umat yang terangkatan kepadanya. Istighfar kepada Allah anakmu memohon pengampunan bagi dosa-dosa kepada Allah maka Allah harus tambah naik belajarnya di dalam kuburnya apalagi di akhiratnya demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah pun sebaliknya demikian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di wilayah di dalam sahih kehidupan dan lainnya Salah terdakwa mustajabat la syakuk fihin دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده tiga doa yang pasti dijawab oleh Allah tanpa ada keraguan yaitu doa orang yang didolimi Hati-hati dengan orang yang berdoa Kalau orang berdoa orang lain Maka orang yang berdoa itu Berdoa kepada Allah SWT Wahai Allah Dengan keadaan yang berdoa Maka doa itu Rasulullah mengatakan Hati-hati Tiga macam doa Yang tidak ada keraguan Dijawab oleh Allah SWT Doa orang yang berdoa Yang kedua adalah Doa orang yang dalam perjalanan Orang yang dalam perjalanan selama perjalanan yang bukan yang perjalanan yang maksiat maka doanya tidak kepada Allah Subhanahu Wataala. Yang ketiga adalah doa ayah bunda atau orang tua kepada anak. Dalam salah satu riwayat dijelaskan oleh salah seorang hadis diriwayatkan dalam eh, Al-Mahmud Musharah Sunan Daud atau di dalam eh, Fathul Awadi dalam syarah Sunan Tirmizi bahawa hadis ini menjelaskan doa ayah kepada anaknya. Lalu bagaimana dengan doa ibu kepada anaknya? Wala syakka a'lam dzalik. Tanpa keraguan doa ibu lebih daripada doa ayah kepada anaknya maka selama dia mempunyai orang tua ayah atau bunda mohon doa kepada ayah bunda Hati-hati yang dimulia Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda: ini oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad Tuba man man birra man birra walidayhi tuba lahu zat Allah zat Allah fi karena beruntunglah orang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya rubalahu rubalahu ini beruntungan bagi baginya kebaikan baginya dalam makna lain baginya kemuliaan di syurga Allah yaitu kebahagiaan di syurga Allah zat Allah fi dan Allah SWT menambahkan baginya usianya Usia pun bisa berubah. Bukan usia yang bisa dikandungkan oleh Allah SWT. Nah, ini yang perlu kita jelas. Ya. Banyak pertanyaan mengenai takdir yang membingungkan sebagian dari kita. Bagaimana dengan takdir jadi itu? Sudah ditentukan lalu ada hadis mengatakan bakti kepada orang tuanya maka ditambahkan usianya. Belum berubah lagi jadi kafir itu memang tidak bisa berubah lagi sudah diputuskan oleh Allah SWT. Namun Allah sudah menentukan pula sejak kita belum lahir bahwa bulan demi bulan ini jika ia berbuat ini dan ini dan ini maka usianya sekian, rezekinya sekian, demikian hari-harinya dan wafat dalam keadaan seperti ini. Jika dia berbuat begini, begini, begini dan begini, maka dia akan begini begini, wafatnya begini, rezekinya sekian, demikian dan usianya sekian, demikian ketetapan Allah. Di antaranya, jika dia bakti pada orang tuanya, maka usianya sekian. Jika dia tidak bakti pada orang tuanya, usianya sekian. Hal itu ditentukan oleh Allah, dan tidak bisa diubah Namun, kita memilih jalan mana yang terbaik, maka tentunya masa depan kita berubah menjadi semakin baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mereka yang terus mencapai mengarah kepada jalan kebaikan maka Allah SWT akan memberikan baginya dua takdir takdir yang lebih baik daripada takdir yang sudah dia ada dan saat ini maka niatlah niat yang ikhlas untuk membenahi keadaan kita lebih baik dan semakin baik maka takdir kita niat esok semakin baik dan tidak amin Allah SWT Hadirin hadirat yang mulia Allah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berlapan tahun dan bagi sekitar makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau berharap yang selalu membuka bagi kita kehidupan dan Dia adalah yang doa yang kami mustajab dari semua doa. Ya, jadi nah, kita berdoa Allah para nabi dan rasul bahkan memohon doa kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan dia tidak mencari kembali muslim dan lainnya hadith yang sering kita dengar di saat semua hamba tidak bisa berbuat apa-apa dan para nabi dan rasul berkata nafsi nafsi dihadulillah dari ini diriku diriku pergi kepada selain itu di saat itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi para pendosa. Demikian beruntung para pecinta Sayyidina Muhammad. Limpahan kemuliaan dalam kehidupannya dunia dan akhirat bagi para pecinta Sayyidina Muhammad. Wahai Allah, pastikan kami semua yang on to the same العالمين والعالمين في سلوك الجماعة مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي المدين dan yang mendengarkan dari streaming website www.mendisrasulullah.org semuanya dan juga atas semua kerabat dan keluarga sampaikan salam dan ta'win melalui ma'azim wa'ul'a'am kita berdoa bersama untuk kita dan saudara-saudari kita yang berada di medan haji saat ini sebagian mereka di Mina masih dalam eh, perjuangan ibadahnya sumber berlipat afiat dan rahmat dan semoga Allah subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kesehatan. yang berbahagia Demi cahaya kemuliaan Demi cahaya kehidupan Demi cahaya kemudahan Dunia dan akhirat Ya Allah Ya Allah Wahai yang maha menerangi hamba hambanya Dengan iman Wahai yang maha menerangi hamba hambanya Dengan kebahagiaan Dengan kesejahteraan Ya Allah Ya Allah يا يا يا يا يا الله الله الله الله ابن آدم إنك ما وقرب لك على المقام منك فلا أبالي Wahai keturunan Adam, yang kau berdoa kepada aku dan berharap kepada aku, ku ampuni dosa-dosamu tanpa ku pertanyakan lagi. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah Ya Allah Ya Ya Pastikan kami Panjang dalam hafiat dan rahmat Pastikan kami wafat dalam usul khatimah Dan di saat kami wafat Pastikan kami selalu Dr. Kapur kami tenggelam give Yeah. Ya